قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا และในทำนองนั้น เราได้เปิดเผยแก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่า สัญญาณของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริง และแท้จริงวันสิ้นโลกนั้นมีจริง ไม่ต้องสงสัยเลย เมื่อพวกเขาโต้เถียงกันในหมู่ พวกเขาถึงเรื่องของพวกเขาแล้ว พวกเขากล่าวว่า จงสร้างอาคารที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา พระผู้อภิบาลของพวกเขาทรงรู้ดียิ่งในเรื่องของพวกเขา ฝ่ายบรรดาผู้มีเสียงข้างมาก ในเรื่องของพวกเขากล่าวว่า แน่นอน เราจะสร้างมัสยิดที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา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 และอีกกลุ่มจะกล่าวว่ามีเจ็ดคน และที่แปดคือสุนัขของพวกเขา จงกล่าวเถิดพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงจำนวนของพวกเขา ไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขาเว้นแต่ส่วนน้อย ดังนั้นเจ้าอย่าได้โต้เถียงกันในเรื่องของพวกเขาเลย นอกจากการโต้เถียงที่ประจักษ์ชัด และอย่าสอบถามผู้ใดในเรื่องของพวกเขาเลย ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا และเจ้าอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่า แท้จริงฉันจะเป็นผู้ทำสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้า เมื่อเจ้าลืม และจงกล่าวว่า บางทีพระผู้อภิบาลของฉัน จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้แก่ฉันและพวกเขา พำนักอยู่ในถ้ำของพวกเขาสามร้อยปี และเพิ่มอีกเก้าปีกลาวจ ولي ولا يشرك في حكمه أحدا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าลอทรงรู้ดียิ่งว่าพวกเขาพำนักอยู่นานเท่าใดสำหรับพระองค์นั้นทรงรู้สิ่ง พ้นญาณวิสัยในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นชัดและทรงฟังชัดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีผู้คุ้มครองใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงรับรู้ผู้ใดเข้าร่วมเป็นภาคี ในการปกครองของพระองค์ัตาิลมิและจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การแก่เจ้า จากคำพีของพระผู้อภิบาลของเจ้า ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์ และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลย นอกจากพระองค์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 และจงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับผู้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา ทั้งยามเช้าและยามเย็น โดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์ และอย่าให้สายตาของพวกเจ้าหันเหออกจากพวกเขา ขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตในโลกนี้ และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาละเลยจากการรำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขา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 يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธาและผู้ใดไม่ประสงค์ก็จงปฏิเสธ แท้จริง เราได้เตรียมไฟนรกไว้สำหรับพวกอาธรรมซึ่งกำแพงของมันได้ล้อมรอบพวกเขาและถ้าพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือ ก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ำเสมือนน้ำทองแดงเดือดลวกใบหน้า มันเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้าและเป็นที่พำนักที่เลวร้ายอินอามานูวะอามิลุสซ ا ลิฮาติอิน นาลานุดีออัจรมันอัพสนามาถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลาย แน่นอนเราจะไม่ให้การกระทำดีของพวกเขาต้องสูญหาย أ و ل ئ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พำนัก มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขา ในสวนสวรรค์พวกเขาจะรับประดับกำไลทอง และสวมเสื้อผ้าสีเขียวที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบนอนเอกขเนกอยู่บนเตียงในสวนสวรรค์ เป็นการตอบแทนที่ดียิ่ง และเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยม واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا และจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์หนึ่งแก่พวกเขาคือชายสองคน เราได้สวนองุ่นสองแห่งแก่คนทั้งสอง และเราได้ล้อมสวนทั้งสองไว้ด้วยต้นอินทผลัม และเราได้ทำให้พืชพันธุ์ระหว่างสวนทั้งสองด้วย แต่ละสวนทั้งสองนี้ได้ออกผลของมันอย่างสมบูรณ์ ไม่เคยลดน้อยแต่อย่างใด และเราได้แม่น้ำไหลผ่านสวนทั้งสอง และเขาได้รับผลผลิต ดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขา ขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่า ฉันมีทรัพย์สินมากกว่าเจ้า และมีบริวารมากกว่าเขาได้เข้าไปในสวนของเขา โดยที่เขาเป็นผู้อาธรรมต่อตัวของเขาเอง เขากล่าวว่า ฉันไม่คิดว่าสวนนี้จะพินาศไปได้เลย الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا และฉันไม่คิดว่าวันอวสานของโลกจะมีขึ้น และหากว่าฉันจะถูกให้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉัน แน่นอนฉันจะกลับไปพบที่กลับที่ดียิ่งกว่านี้ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا เพื่อนของเขากล่าวแก่เขา ขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่า ท่านเนรคุณต่อพระผู้ทรงสร้าง ท่านจากดิน แล้วจากเชื้ออสุจิแล้วพระองค์ทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์กระนั้นหรือ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا แต่ฉันเชื่อว่าพระองค์คืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉัน และฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉันเป็นอันขาดวลลาอิดั ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله อละแล้วทำไมเล่าเมื่อท่านเข้าไปในสวนของท่าน ท่านควรกล่าวว่า สิ่งที่ล้อทรงประสงค์ย่อมเกิดขึ้น ไม่มีพลังใดๆที่ช่วยเราได้ นอกจากที่อัลลอฮ์เท่านั้น หากท่านเห็นว่าฉันด้อยกว่าท่านทางด้านทรัพย์สินและลูกหลาน يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ดังนั้นบางทีพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประทานในฉันดีกว่าสวนของท่าน และจะทรงส่งสายฟ้าฟาดลงที่สวนของท่าน แล้วมันจะกลายเป็นที่ดินโล่งเตียน أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا หรือน้ำของมันกลายเป็นที่เหือดแห้ง وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا และผลผลิตของพวกเขาจะถูกทำลายหมดแล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองข้าง ด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไป และมันพังภาพลงมา และเขากล่าวว่า โอ้หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉัน ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا และเขาไม่มีพรรคพวกที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ด้วยเหตุนั้น การช่วยเหลือคุ้มครองเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงสัจจะและพระองค์ทรงดียิ่งในการตอบแทน และทรงดียิ่งในบ้านปลายอ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 ดังนั้นพืชผลในแผ่นดินก็จะคลุกเคล้ากับน้ำ และมันก็แห้งกรังเป็นเศษเป็นชิ้น ซึ่งลมจะพัดมันให้ปลิวว่อนและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอัลลลมาาวบนนนูซีตุ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا รุนอ أ ม ل ลา ทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นเป็นเครื่องประดับ ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และความดีทั้งหลายที่จีรังนั้น เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้า และเป็นความหวังดียิ่ง และจงรำลึกถึงวันที่เราได้ให้เทือกเขาเคลื่อนย้ายไป แล้วเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบ แล้วเราจะชุมนุมพวกเขา ดังนั้นเราจะไม่ให้ผู้ใดออกไปจากพวกเขาเลย และพวกเขาจะถูกนำมายืนเป็นแถวต่อหน้าพระผู้อภิบาลของเจ้า โดยแน่นอนพวกเจ้าจะถูกนำมาอย่างเรา ดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรก และพวกเจ้าอ้างว่าเราไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับพวกเจ้า و و ض ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ح د ا และบันทึกจะถูกวางไว้ ดังนั้นเจ้าจะเห็นผู้กระทำ ความผิดทั้งหลาย วันกลัวสิ่งที่อยู่ในบันทึก และพวกเขากล่าวว่า โอ้ความวิบัติของเราเอ๋ยนี่บันทึกอะไรกัน มันไม่ได้ละเว้นสิ่งเล็กน้อย และสิ่งใหญ่โตเลย เว้นแต่ได้บันทึกมันไว้อย่างครบถ้วน และพวกเขาได้พบสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ ปรากฏอยู่ต่อหน้า โดยที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่อาธรรมต่อผู้ใดเลย و ล ذ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้กล่าวแก่มาลายกาว่า จงคารวะต่ออาดัมพวกเขาก็แสดงการคารวะ เว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจำพวกยิน ดังนั้นมันจึงฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้อภิบาลของมัน และพวกเจ้าจะยึดเอามันและวงวานของมัน เป็นผู้คุ้มครองอื่นจากข้ากระนั้นหรือทั้งๆทที่พวกมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้า มันช่างชั่วช้าจริง ๆ ในการแลกเปลี่ยนสำหรับพวกอาธรรม م وما كنت متخذ المضلين عضدا ข้าไม่ได้เอาพวกมันมาเป็นพยานในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้ในการสร้างตัวพวกมันเอง และข้าไม่ได้เอาผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดมาให้ความช่วยเหลือ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا และจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าจงเรียกคู่พาคีของข้าที่เจ้ากล่าวอ้างนั้น แล้วพวกเขาก็ร้องขอให้พวกมันช่วยเหลือ แต่พวกมันจะไม่ตอบรับ พวกเขา และเราได้กำหนดให้มีแหล่งพินาศระหว่างพวกมันกันเอง ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا และพวกกระทำผิดมองเห็นไฟนรก พวกเขาก็รู้ว่าแน่นอนพวกเขาจะตกลงไปในนั้น และพวกเขาจะไม่พบทางรอดจากมันไปได้เลย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 เว้นแต่จะให้ตัวอย่างแต่การก่อนมาอย่างพวกเขาหรือจะให้การลงโทษลงมาอย่างพวกเขาต่อหน้าต่อตา وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا และเราไม่ได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดี และเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะโต้แย้งด้วยความเท็จเพื่อทำลายล้างสัจธรรมด้วยมัน และพวกเขายึดเอาองค์การทั้งหลายของข้า และสิ่งที่ถูกตักเตือนเป็นการล้อเลียนอินนาจัลนาอัลกลูบิฮิมอักินนตันอัยยัฟกะฮูวะฟีอาดานิฮิมวะกรา وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึกด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขา แล้วเขาก็หันหลังห่างออกไป แล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของเขาประกอบเอาไว้ แท้จริงเราได้ทำฝาปิดไว้บนหัวใจของพวกเขา ในการที่พวกเขาจะเข้าใจ และในหูของพวกเขานั้นหนวก และถ้าเจ้าเรียกร้องเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง พวกเขาก็จะไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นเลยวรรรบุุุกลฟูหม و ยูอาคิดุฮุบิมาค م ة บู ي ؤ ا จ ذ ล م ลหุมุล و าดาบั ل ล م ا ุมมวอิดุล م ลยยจิดูมินดูนิฮีมวอิลาและพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ หากพระองค์จะทรงเอาโทษพวกเขาตามที่พวกเขาได้สะสมเอาไว้ แน่นอนพระองค์จะทรงเร่งการลงโทษแก่พวกเขา แต่สำหรับพวกเขา มีกำหนดเวลา ซึ่งพวกเขาจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและตำบลเหล่านั้นเราได้ทำลายพวกเขาเมื่อพวกเขาอายุติธรรม และเราได้กำหนดเวลา สำหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้ว وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا และจงรำลึกถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มยูชะอิบนูนุนของเขา ว่าฉันจะยังคงเดินต่อไปจนกว่าจะบรรลุสู่ชุมทางแห่งสองทะเล หรือฉันจะคงเดินต่อไปอีกหลายปี ดังนั้นเมื่อทั้งสองถึงชุมทางระหว่างทะเลแล้ว ทั้งสองลืมปลาของเขาดังนั้นมันจึงหาวิธีของมันลงทะเลไปตามทาง فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ครั้นเมื่อทั้งสองเดินทางเลยต่อไปอีก เขาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่า จงนำอาหารกลางวันของเราออกมา ความจริงเราได้รับความลำบากจากการเดินทางของเราในครั้งนี้กลารไอตอิบอวยลาอิลสัคริฟอินนีนซีตุลฮูตวะมาอันซานีฮุอิลลัชัยตานอันอัุระเขาคนรับใช้บอกว่า ท่านมีเห็นดอกหรือ เมื่อเราพำนักอยู่ที่ก้อนหินแท้จริงฉันลืมที่จะพูดถึงเรื่องปลา และไม่มีผู้ใดที่ทำให้ฉันลืมกล่าวถึงมัน นอกจากชัยตอน และมันก็หาทางลงทะเลอย่างน่าประหลาดใจแท้เขากล่าวว่า นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการหา ดังนั้นทั้งสองจึงหวนกลับตามร่องรอยไปที่เดิม فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما และทั้งสองได้พบบ่าวคนหนึ่งจากวงบ่าวของเรา ที่เราได้ประทานความเมตตาจากเราให้แก่เขา และเราได้สอนความรู้จากเราให้แก่เขา قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا มูซาได้กล่าวแก่เขาว่า ฉันจะขอติดตามท่านไปได้ไหม โดยให้ท่านสอนสิ่งที่ท่านได้เคยเรียนรู้มาแก่ฉัน ตามแนวทางที่เที่ยงตรง قال إنك لن تستطيع م ي صبرا เขาขอดริดกล่าวว่า แท้จริง ท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมกับฉันได้ และท่านจะอดทนได้อย่างไร ในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อย่างท่องแท้เขามูซากล่าวว่า หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ ท่านจะรู้ว่าฉันเป็นผู้อดทน และฉันจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของท่านเขาขอติกล่าวว่า ดังนั้นถ้าท่านติดตามฉันก็จงอย่าได้ถามถึงสิ่งใดๆ จนกว่าฉันจะเล่าเรื่องนั้นให้ท่านฟังัน ف ا ن ั ل ق ا อ ت ى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางจนกระทั่งเมื่อทั้งสองลงเรือ เขาข้อติดจึงเจาะเรือให้เป็นรูเขามูซากล่าวว่า ท่านเจาะรูมันเพื่อให้คนที่อยู่ในเรือจมน้ำตายกระนั้นหรือ โดยแน่นอนท่านได้นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่ง قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا เขาข้อตริดกล่าวว่า ฉันไม่ได้บอกหรือว่า แท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทน ร่วมไปกับฉันได้ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا เขามูซากล่าวว่า โปรดอย่าเอาโทษกับฉันเลย ในสิ่งที่ฉันลืม และอย่าบังคับฉันให้ลำบากใจ ในเรื่องของฉันเลยฟัลกาฮัตตาอิดาลกยากุลามันฟะกตละ قال أ ق ت ل ั نفسا زكية بغير نفس لقد ج ั ت شيئا نكرا ดังนั้นเขาทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไป จนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบเด็กคนหนึ่ง เขาข้อติจึงฆ่าเด็กคนนั้น ขามูซากล่าวว่าท่านฆ่าชีวิตบริสุทธิ์ โดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดต่อชีวิตอื่นกระนั้นหรือ แน่นอน ท่านทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งเขา้็ตรีได้กล่าวว่า ฉันไม่ได้บอกกับท่านหรือว่า แท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้ سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ข้ามูซากล่าวว่า หากฉันถามสิ่งใดจากท่านหลังจากนี้ ท่านอย่าคบฉันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอีกเลย แน่นอน ท่านมีข้อแก้ตัวจากฉันพอแล้ว فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไป จนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบชาวตำบลหนึ่ง ทั้งสองได้ขออาหารจากชาวเมืองนั้น แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะต้อนรับทั้งสอง ต่อมาทั้งสองได้พบกำแพงแห่งหนึ่งกำลังจะพังลงมา แล้วเขาก็ทำให้มันตรง เขามูซากล่าวว่า ถ้าท่านประสงค์แน่นอนท่านจะเอาค่าแรงตอบแทนจากมันได้ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا เขาก็ตรีกล่าวว่า นี่คือการแยกจากกันระหว่างฉันกับท่าน ฉันจะบอกท่านถึงความหมายที่ท่าน ไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นได้อัมมัสฟีนตุฟะกานัตลิมาีนยะมลูนฟิลบะริฟะอรัดตุอันออีบฮาวะกานวะรอฮุมมะลิกุนยะคุดคุลฟีนตินกัศบาส่วนเรื่องเรือเดินทะเลนั้น ปรากฏว่ามันเป็นของพวกผู้ขัดสน ทำงานอยู่ในทะเล ฉันตั้งใจจะทำให้มันมีตำหนิ เพราะเบื้องหลังพวกเขานั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่ง คอยยึดเรือดีๆทุกลำโดยใช้อำนาจและส่วนเรื่องของเด็กนั้นก็คือ พ่อแม่ของเขาเป็นผู้ศรัทธา เรากลัวว่าเขาจะเขี่ยวเข็นให้ทั้งสอง ตกอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธศรัทธา